Hala da bai, gogo biziz daude Donibane ikastolako aurrak eta edo zeinaitzaki egokia da surfa hitz egiteko. Marrazkitan ere, surfa protagonista dugu. Da neska bat bere tablarekin joango dela ola batean eta gero eroriko dela. Zergaitik eroriko da? Zerdako mm, ola hori oso handia delakot. Be, bat berutzen du e, eh, itxasokurra eta eh, adrien e, eh, sorfardi da egiten eta bada uain bat, badira arrainak, bada pijana, badira odeiak, badira arraintikiak. Zer da? Marrazo bat. Marrazo bat? Gozetua dago marrazoa? Uh, bai. Eta zer gertatuko zaio zuflariari? Bezua japatuko. Kolore txua da zure marrazkia? Mila esker. <laughs> Nola eta negin duzu hain tabla handia edo? Uh, eh, Artu ditut bi kolore eta egin dut... Eta nola ez, aur kuadrilla honetan badugu ere zuflari aditua. Lehenengo uh, plantxa hartzen dugu, gero begiratzen dugu, uaina ez da zen baden. Normalki pixkatzikotzen da, Eta edo, laister edortzen denean, baina hala ere eh, metro bat, metro bat zutaz, hor hasten gira eh, plantxarekin eh, arrauna egiten, eta gero, iru segundu kontatzen ditugu, eta gero, zutik emaiten gira. gero, edo bi, besoak haien tokian zabaltzen ditugu, edo bat... Eta inbidia baduzue, ezkezkatu, iru minutu gutxiago falta dira eta, uda hasteko.